urriak hamaika gaur rostirala da eta u berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze berri ditugu aurkoan, Xabi? Bai, feedback aukeraturik ditu dagoeneko edizio honetan proiektatuko diren labur metraiak. Jaialdian proiektatuko diren laburmetraiak aukeratzea hilabete luzeko lana izan da fidbeko kideentzat. Asko eta asko ziren aurkeztutako laburmetraiak aurkeztutakoen artean aukeratuak urriaren oita irutiko oita seira berrio zarko auditoriuman ospatuko den jaialdian ikusgai izango ditugu jaialdiko programa irubebikoitza.fidbe.com horri aldean kontsultatu daiteke. Ikus entzunezko atearekin jarraituz, e, jaietako argeskelaritza lehiaketako irabazleak ezagutu dira dagoeneko. Elena Irigoi, Arantza, Makirriain, Patxi Pitillas, Raul Latorre eta Oskar Barandaia egileen lanak izan dira <coughs> lehiaketan saridun Elena Irigoik jaso du sari nagusia felicidad izeneko aurrarekin Oscar Barandaia eztezik gainontzekoak bergazki argazkelaritza talde berrio zartarreko kideak dira Mendialdeako guraso elkartea e, eh, lontzeren aurka lom zelegeari kontrakotasuna erakutsiko dion martxa bilboko kale eta tigbarna urriaren amabian larun batarekin egingo da bendialdeko apima martxarekin bat egingo duela jakinara zeido gainera bilbora bidaiatzeko autobus bat antolatu du guraso elkarteak lantze luze parketik abiatuko da eguerdiko ordubitan autobusean itzera emateko mendialdea ikastetxean edo kaleberri berri tabernan. Kamerundarrak eh, solidario. Hasiko talde Kamerundarrak kontzertu solidario bat emango du gaur Berriozarko auditorioan arratsaleko zazpitan egingo den kontzertuaren sarrerak Kale Berri Tabernan eta Laboral Kutxan eroste daitezke. Bestenaz, kontzertua hasi aurretik leiatilan erosteko aukera luzatu da. Helduak 5 euro eta aurrak 2 euro ter diren truke. Iuna antzerki taldeak eh, Ramplona 2016 aurkeztuko dute berriozarren. Berrio zartara den iluna antzerki konpainiak Ramplona 2006 sobrebibirro bibir del sobre antzeslana aurkeztuko du berrio zarren Iruñako antzerki eskolan erakutsi bezala komediak krisia eta nafarren azkenaldiko gertaerak ditu argudio larun batean arratxaleko zortziterritan aurkeztuko dute igandean ordea arratxaleko zazpiretan sarrerak lehiat lehiatilan bertan erosiko dira zortzi euroren truke. Obrako zuzendaria den Miguel Goiko etxe handiaren hitzak hortxe. Ramplona es eh, una parodia a la, a la mm, política eh, tabarra. Ramplona <laughs> es un, eh, es un bueno es un lugar eh, Eh, que, tiene semejanzas al, que estamos viviendo <laughs> eh, la mayoría y, lo que es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, eh, La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de, actualidad que han pasado en nuestra tabarra de una manera, pues bueno, sin, hacer sangre personalmente, pero sí una obra crítica, ácida con, con todo lo que está pasando pasando. Gartzoten bideak ezagutzeko ateraldia antolatu dute. Igande honetan itzaltzundoko bideak ezagutu asmoz zorrokak ateraldia antolatu du. Hiru ordu zibiliko dira gartxiot filman agertzen eta ipatzen diren guneak eta bideak ezagutuz. Ateraldiarekin bukatzeko autogestionatua ezango den bazkaria egingo dute interesatuak igandean goizeko zortzietan lantzeru zera hurbildu beharko dira. eta labur laburrean e, eh, eh, kirol eh, informazio osoa atal honetan. Mendi txirrindulako gida monitore izateko kurtsoa. Espainiako muntan baik eskola eta Nafarrako txirrindularitza federazioa. Berrikilan eta berriozarko udalarekin bat, mendi txirrindulako gida monitore izateko kurtsoa engutea zaroaren sortzi bederatzi eta marrean kurtso honetan parte hartuz gero, mendi gida monitore izateko tituloa eta ibilbide sinaleztatzaile diploma eskuratuko dute ikasleak. Informazio gehiago, 6 zazpibi, bat zazpi, irurogei, irurogei telefonoan eta edo irubebikoitza.emtb.com e horri aldean. Eta Berriozarko Futbol Klubaren urrengo partiduen informazioa? Bai, informazioa eguzkiplaza.net edo berriozarklubdefutbol.org horri aldeetan ikusgai. Eta futbola utxigabe, Berriozar Futbol Klubaren deialdia. Bai, nesken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu dela errepikatu izan dugu aurreko egunetan eta taldea osatze aldera deialdia luzatzen dugu amaika amala urte bitarteko neskak animatzeko interesatuak daudenak hurrengo telefonoetan informazio gehiago eska dezakete. 66 bederatzi iru zortzibi lau lau lau eta 6 iru 6 zortzi amabost bederatzi amar telefonoetan. Guraldiaz e mintzatzeko unea du orain zer dio iragarpenak eh, garazi Baixa, eba, zirua oditxu egongo dela tarteka oso oditxu. zeinka, zaparra da txikiak botako ditu berezki arratsalde edo gauean. Norabidea lakorreko aize ahul bizia ibiliko da. Ipar osagaikoa nagusi izango dugunean zehar binon arratxean ipar mendebaldetik finkatuko zaigu. Temperaturai dagokionez, maksimoak gutxi edo nahikoa jeitxiko dira. izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.